Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ցիցանաթի դվանացողի փոքրին գլուխի ծաղկները ծորն է մտնում գախտագողի ամեն միշերն է ծորն է մտնում առանց նարակ բազուխներով առնացի ջուրը ճոխում ողջ հիսների գործունեություն։ Օրերս Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում ելույթ ունեցավ ԱՄՆ Նյու Ջերսի նահանգի հայ-ամերիկյան աջակցության եւ քրթական կենտրոնի աղթամար բարային համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Սիլվա Ասատուրյան։ Ահին գրավ Խումբն առաջին անգամ է Արցախում, իսկ այս համերգային շրջագայության ընթացքում ելույթներ են նախատեսված նաև Երևանում ու Գյումրիում։ Աղտամարպարային համույթն ստեղծվել է 1990 թվականին Սփյուռքում հայ երեխաներին հայեցի պահելու, հայկական ավանդույթներին ծանոթացնելու եւ հայկական ազգագրական բառեր ուսուցանելու նպատակով երկու տարիքային խմբում 5-ից 28 տարեկան 80 աղջիկներ ու տղաներ են ապրում համույթում, որոնց գերակշիռ մասը աղջիկներ են։ Ամերիկային ծրագրին մասնակցեց նաև Արցախի «Մենք ենք մեր սարերը» երկի բարի պետական համույթը։ Գեղարվեստական ղեկավար ԼՂ արվեստի վաստակավոր գործիչ Գարի Ավանեսյան։ Արցախում համերգի կազմակերպմանն աջակցել են Հայօգնության ֆոնդն ու ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Համույթի գեղարվեստական ղեկավար Սիլվա Սատուրյանը մասնագիտությամբ պարուսույց չէ ինչն ակնհայտորեն անդրադառնում էր բարային բեմադրությունների հաջողվածությանը, թե պետք էին նաև հղկված ու մշակված համարներ։ Կարծում ենք, բարախումբը չի հավակնում պրոֆեսիոնալ համույթի համբավի, թեկուս հենց այն պատճառով, որ նաև բարողները մասնագիտական կրթություն չունեն։ Բայց ի պատիվ նրանց պետք է ասել, որ բոլորն էլ ձգտում էին իրենց ուժերն ու կարողությունները 100%-ով դրսևորել բեմում։ Ամենակարևորը աչքի էր զառնում այն, որ բոլորն էլ սիրում են ապրել, եւ պարը նրանց կյանքի մի մասնիկն է դարձել։ Հատկապես որ ի սկզբանե, ինչպես խմբի ղեկավարն է ասում, համույթին վերապահվող առաջնակարգ դերը օդար միջավայրում մեծացող մտաղ սերնդին ազգային բարի միջոցով արմատներին կապելն է ու հայ ինքնությանը հարազատ դարձնելը։ Համերգից հետո ես ականատես եղա, թե ինչպես են նրանք շփվում իրար հետ, օտար լեզվով, եւ շատ տխրեցի։ Նրանցից միայն մի քանիսը հայերեն քիչ ու միջ գիտեին, Կարծես բեմում այդքան հայորեն բարող քիչ առաջվա պատանիները չէին, ովքեր մեր լեռների պես խրողտ իրենց բարերով թնդացնում էին դահլիճը կամ նայիրյան աղջիկների հեզաճկուն բարերի նազանքով ու նրբությամբ բարուրում ներկաներին։ Եվ համոզվում ես, որ օտար միջավայրում ու ծացման դեմ պայքարող ուժ է դառնում հայկական բարը։ Նաև փորձում եմ սփոփել այն մտքով, որ գոնե 8 տասնյակ պատանիների համար այն փրկողակ է համատարած ծուլումի օվկիանոսում։ Այս տեսանկյունից կնահատելով աղթամար համույթի դերը կարևորվում է նրա հայապահպան նշանակությունը։ Անկեղծ ասած համերգն ինձ համար հայտնություն դարձավ հանդիսատեսի առումով։ Դահլիճի գերակշիռ մասը զինվորներ էին։ Հետո իմացանք, որ ախտամարտիների ցանկությունն էր դա իրենց ելույթով հայ զինվորին թե կուզմի կարճ ժամանակով կտրել ծառայողական հոգսերից ու հաճելի պահեր ապարգևել։ Վեմից հնչող ելույթներին 18-20 տարեկան այդ երիտասարդների արձագանքը հիացրեց իր անկեղծությամբ ու անմիջականությամբ։ Պետք էր տեսնել, թե Արցախի մենք ենք մեր սարերը համույթի երկիչ երկչուհիների հայրենասիրական ազգագրական երկերը, ինչպիսի ցնծությամբ էին դիմավորում հոտնկայս ու ոգևորիչ ծափահարություններով։ Իսկ պարախմբի համարներին միանում էին տեղում բարելով։ Բազմաթիվ համերգների մասնակիցս առաջին անգամ էի նման տեսարանի ականատես դառնում եւ սիրտս ուրճում էր հպարտությունից, որ հայրենիք ու սահման պահող հայ զինվորն այդպես գնահատել գիտե մեր ազգային երկն ու բարը, որոնք նրանց երակներում հոսող արյան հետ ներդաշն ու համատրոփ էին այդ պահին։ Դահլիճում այնպիսի ոգեղեն ու շիկացած մտնոլորտ էր տիրում, որ ինչպես բանաստեղծը կասեր, թվում է թե լուցկի մոտեցնես պիտի բռնկի ինքը վառ օթը։ Հայկական եւ վրացական ժողովրդական բարերի շարան, անուրջներ, Բերթախաղակ, Զարթիրլաու, Հուշեր, Աղավնիներ, Ղարաբաղ, մենք ենք մեր սարերը, Հայաստանի երկը, աղթամար վերածնունդ բարային բեմադրություններով ԱՄՆ-ի Նյու Ջերսի նահանգի հայ-ամերիկյան աջակցության եւ քրթական կենտրոնի աղթամար բարային համույթը իր հավատարմությունը հաստատեց հայ բարարվեստին իլուր աշխարհի վստահաբար հայտարարելով, որ կրողն ու շարունակողն է բազմադարյա հայկական մշակույթի։ Համույթի գեղարվեստական ղեկավար Սիլվա Ասատուրյանի հետ մեր փոքրիկ զրույցով փորձեցինք ավելին իմանալ աղթամարի ստեղծման ու գործունեության մասին։ Մտածել, որ Ամերիկայում այդքան հեռավոր մայ հայրենիքից մի մայր ցամաքում հնարավոր է այսքան հայկական ինքնություն ու հայեցիություն, պարզապես կարող անհնար թվալ։ Կուզենայի ներկայացնեիք համույթի ստեղծման պատմությունը, երբ է ստեղծվել, ինչպես ծնվեց գաղափարը ստեղծելու եւ ինչու են ցաղթամար ստեղծված է 1990-ին, ուրեմն biz շատ բեզդիկ խումբով սկսանք, 7-ը 8-ը բեզդիկ կային, եւ քանի մը ծնողներ անշուշտ, եւ այցեով սկսանք, որովհետեւ Ամերիկայի մեջ զավակներ ունին, ամեն բան անգլերենով է։ Ես լիբանանցի լալով եւ միշտ հայ արվեստը, Հայաստանի արվեստը եւ Քաչալերել։ Ուզեցի, որ ինձ զավակներս կոնի հայ մյուզիկով, հայ երգով մեծնան։ Ամենից որ սիմ խումբ մաս սկսանք եւ զավակներով սկսանք։ Այո, մեր լման մեր զավակներով։ Ամենից որ վերջը գամած գամած սկսավ խումբը մեծնալ։ Հիմա հասած է մոտավորապես 70-80 բզիկներ ունենք 5 տարեկանին մինչև 30 տարեկան։ Ամեն շաբաթ ասի ասի շատ բզիկ խումբ մնե։ Այո, որտեղ ամեն մարդ չեր գնար կալ այնպես որ այսպես դի խումբը գրցան։ Այսօր ամբողջ խումբը 70 78 կամ 80 հոգի է, այո։ Այդքան գարոտը կահոն երիտասարդներուն հայերեն երաժշտությունը բարեսորվեցնելու եւ շփվելու։ Այդ ուրիշ պատճառ մնի որ Կովկովի քան եւ հայ մեծնան, որովհետեւ հոսանքը շատ զորավոր է դուրսեն։ Անվես որ մենք մեր գրծածը կնենք, մեր ամբողջ ինչ որ մենք այսօր լինենք, այս կամաչափով հեռացնելու համար։ Խնդի ամենատարեց անդամը եւ ամենակրտսերը։ 5.5 տարեկանին սկսի, մինչեւ ամենադարեցը հիմա 28 տարեկան է։ Տարեց չես ասի, երիտասարդական խումբ է կարելի ասել։ Այո։ Հիմնականում երիտասարդներ։ Այո ամենամեծը 28 տարի։ Դուք մասնագիտությամբ պարուսույս եք, թե սիրողական։ Ես սիրողական։ Ոչ, պարուսույս չեմ, բարի տաս չեմ արած, բայց բոլոր ինչ որ գնեմ Ինչպես եք անում այդ բեմադրությունները։ Հայաստանի Պետական Բարի անսամբլը եւ այլն անոնց մեջ շատ բաներ սորված են վիդեոներով եւ այլն, բազմավես կսիրեն եւ կուզեմ ինչ որ գրնամ ես անել բզիկներուն հետ, երդասարտներուն հետ ադիգը փորձեմ անել։ Սա ձեր առաջինը չի գա։ Սա ձեր առաջին այցն է, հա։ Մեր առաջին Հայաստանը եղել եք։ Առաջինը նույնպես առաջին, այո։ Այսինքն 25 տարվա պատմությունն է սոխամույթը, կարելի ասել առաջին անգամն է։ Առաջին անգամն է, այո։ Ինչ ծրագրեր ունեք, ասեք այս տարի նշվում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը, անշուշտ կան, երևի կլինեն, ինձ թվում է, խմբում ցեղասպանությունը վերապրածների ժառանգներ։ Ինչ համայնքում եւ ընդհանրապես ձեր համույթում Նյու Ջերսիի հայ համայնքում եւ թագամույթում ինչ ծրագրեր են նախատեսված այս 100-ամյակի կապակցությամբ։ Արդեն իսկ բավական մեծ ծրագրեր արդեն կատարվեցան։ Ուրեմն հոկտեմբեր ամիսը նորեն մշակույթի ամիսը լալով մենք իբր ախտամար բարեվում մենք արդեն մեր մեծ համույթը պիտի ունենանք Նյու Ջերսիի մեջ եւ անշուշտ տարբեր խումբեր, տարբեր թվականներով ելույթներ ունին դրամաներ կան, զանազան բաներ դակավին գշարունակվին։ Այսինքն կան մշակութային տարբեր խմբեր։ Տարբեր խմբ, այո, այո։ Հայ հոգևոր կյանքը ապրում է։ Այո։ Եվ տարբեր բայրախումբեր կան, դրամայի խումբեր կան, սպոր խումբեր կան։ Կփորձենք մեր լավագույնը հայ մնալու։ Գոհ եք, կարողանում եք մնալ։ Այսօր ասենք ինչի դեմ է առավել դժվար պայքարել հայրենիքից հեռու տարմիջավայրում։ Շատ ջրին է լուծվել, մանավանդ երբ որ հայ դպրոց շատ չկա, Նյու Ջերսիի մեջ մեկ հայ դպրոց ունենք մինչև 8-րդ դասարան, իսկ Գիրակնորիա դպրոց։ Գիրակնորիա շաբաթօրվա դպրոցներ կան, բայց շաբաթ անգամ դպրոց երթալով քանի ժամ ավելի դժվար է մանավանդ ծնողներ ունի կորպնավայրն չեն խոսիր կամ ամերիկահայ են տարբեր դեղերի եկած, բայց իրենց զավակներուն կփորձեն չէ, իրենց զավակները կղրկեն բարի դպրոց։ Երջախումբներով բայց դժբախտաբար միայն մեկ հայկական դպրոցն է։ Անանք որ երբ որ բզդիկը շաբաթը 5 օր 6 օր օդար դպրոց կերտա, մեծ մասը։ Բայց միևնույն ադեն մենք նման օդար բարողան ունենք, ընտանիք ունենք, որ նման օդար հայ չեն, ոչ մաման, ոչ բաբան հայ չեն։ Այո։ հա։ Եվ հայկական եկեղեցի գերցան, հայկական բարեկուկան վերել ձեր համուն։ Չեմ գիտեր ինչն է, բայց հավանաբար մեծ բան մգա որ իրենց քաշած է հայերուն։ Այո։ Իսկ ձեր հանդիսատեսը հայերն են։ Ասեք Նյու Ջերսի։ Ընդհանրապես, այո։ Մնում եք նաև այլ հանդիսատեսի համար օտար Այո, այո, դարբեր դերերը օդարներ գրավիրեն, երբ որ գուզեն cultural համույթներ, այո, ացեվաներն են գուզեն դարբեր երկիրները խումբեր ներկայացնեն իրենց երկերը։ Մեզ իալգական չեն հայ, ավելի հայ ներկայացնելու մենք իրավունք չունենք Հայաստանի դակավին, որովհետև ավելի մեծ։ Նյու Ջերսիից դուրս է գալիս համույթը այլ քաղաքներից։ Այո, այո, այո։ Ասենք այո, դարբեր կա։ Ինչքան կարող եք ելույթներ ունենալ։ Եվ որքան որ մեզի հրավիրեն, մենք կերտանք։ Եթե ամեն ամիս հրավիրեն, ամեն ամիս կերտանք անանք որ որևս բոլոր կորձը վոլոնտիր է բոլորը ծնողները հակուսները ամեն ինչի ծնողները գնեն անանք որ բոլոր հակուսները բոլորը ծնողները գնեն բոլորը այո ծախսի գնային իրենք են ուզում այո այո այո այո Ես համերգներն այդ միջվում էին տեղի համույթի համերգներով։ Հետաքրքիր է ինչպես է ձեր ընկալումը, ինչպես դուք ընդունեցիք դա։ Փաստորեն այսօր եւ Արցախի համույթը ելույթ ունեցավ եւ ձերը մեկ ընդ մեկ այսպես կարելի ասել։ Բացատրություն չեմ գնահատել։ Ոչ թե միայն ես, բոլոր խումբը, ամենաբեստիկն ամենամեծը, նախ Իսմայլաձեին իրենց այդ երջախումբի մագարտ ոչ ես սխալ բարեր կփոփի գործածեմ եւ չեմ ուզեր սխալ բար գործածել բայց անհավատալի օրեններ շնչեցին ներվս ինձ բոլորիս եւ մենք շատ հաբարտ ենք աստիսա խումբի մեջ ելույթ ունենալու շատ հաբարտ Արսապե դուր եկած ձեզ սպասում եք այսպիսի երկիր տեսնել թե գերազանց է ձեր սպասելիքները թե չէ գերազանց է գերազանց է այո այսինքն ամեն ինչ շատ դուր եկավ ձեզ Արցախում զինվորները տեսնել այո դա ձեր ցանկություններ որ հանդիսատեսի մեր զինվորներ լինեն այո Շնորհակալություն։ Արի ասեն նրանք էլ այդ ոգեղեն մտնոլորտը ապահովեցին։ Իրենք, այո, այո։ Իրենք էլ ներշնչվեցին եւ բարողներին էլ ներշնչեցին։ Այո, այո, շատ շնորհակալ եմ։ Հավել ենք, որ համերգի ավարտին ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից բարային համույթին հանձնվեց նախարարության շնորհակալագիրը հայապահպանության, հայկական ազգային մշակույթն ու ավանդույթները պահպանելու եւ մտաղ սերնդին փոխանցելու գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Աղթամարցիններն էլ հետաքրքիր անակնկալ մատուցեցին իրենց կողմից նախարարությանը նվիրելով գլոբուս, որը խորհրդանշում էր Աշխարհը փոքրացեր է եւ ASCII նշանակե որ մեր վերջին ելույթը չէ հոս մենք իդ պիտի վերադառնանք, միասին իր աշխատենք եւ վայելենք իրար։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը։ Մոնտաժը Նադեժդա Դուլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանն։